بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد empiezo con el nombre de Allah el clemente el misericordioso Oh creyentes, cumplan sus compromisos y obligaciones con Alá y con los hombres. Se les permite comer la carne de los animales de rebaño, salvo lo que se les menciona en esta misma sura. No se les permite cazar si se hallan en estado de consagración para realizar la peregrinación. Ciertamente, Alá dictamina lo que quiere. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمن ياتين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب Oh creyentes, no profanen los ritos de Alá relacionados con la peregrinación, ni los meses sagrados ni los animales destinados para el sacrificio, ni dejen la práctica de adornar tales animales con guirnaldas para distinguirlos del resto de los animales y para que sean pues respetados y respeten a quienes se dirigen a la casa sagrada la Kaaba en busca del favor de Alá a través del comercio y de su complacencia realizando la peregrinación una vez finalizada la peregrinación y el estado de consagración para esta, se les permite casar. Y que el rencor que sienten hacia quienes les impidieron llegar a la mezquita sagrada no los haga transgredir los límites. Ayúdense los unos a los otros para alcanzar la piedad y el temor de Allah, mas no se ayuden en el pecado y en la transgresión. y teman a Allah. Ciertamente, Allah es severo en el castigo. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم Se les prohíbe comer la carne del animal encontrado muerto, la sangre, la carne de cerdo y la de cualquier animal que haya sido sacrificado en nombre de otro que no sea Allah. se les prohíbe también la carne del animal que muere asfixiado, golpeado, despeñado o corneado, y la carne del animal que haya sido devorado en parte por una fiera, salvo si lo sacrifican antes de que muera. Se les prohíben los animales sacrificados en altares de piedra dedicados a falsas divinidades. También se les prohíbe tomar decisiones a través de la adivinación todo ello es una abominación y su práctica conlleva la desobediencia. Hoy quienes rechazan la verdad han perdido toda esperanza de hacerlos renegar de su religión. No los teman, pues, y témanme solo a mí. Hoy he completado su religión y mi favor sobre ustedes, y he escogido el Islam como su religión y quien se vea obligado a comer de lo prohibido por necesidad extrema sin intención de pecar entonces Alá es indulgente y misericordioso قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله Te preguntan, oh Muhammad, acerca de qué les es lícito comer. Diles: Se les permiten todas las cosas buenas que no son nocivas ni han sido adquiridas de manera ilegal. Y lo que capturen para ustedes los animales de presa instruidos para la casa de acuerdo con lo que Alá les ha enseñado. Coman, pues, de lo que capturen para ustedes y mencionen el nombre de Alá cuando lo suelten para cazar. Y teman a Alá. Ciertamente, Alá es rápido en la retribución de su recompensa. الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متقين متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين Hoy se les han hecho lícitas todas las cosas buenas, así como los animales sacrificados por quienes recibieron las escrituras como también se les permite a ellos que se alimenten de lo que ustedes hayan sacrificado.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 Pásense las manos húmedas por sus cabezas y lávense los pies hasta los tobillos inclusive. Y si están en estado de impureza sexual, purifíquense con un baño completo. Si estuvieran enfermos o de viaje, o alguno de ustedes viniese de hacer sus necesidades, o hubiesen tenido contacto sexual con sus mujeres y no encontrasen agua. Purifíquense con tierra limpia y pura, sacudiendo en ella las manos y eliminando el exceso de tierra, pasando las manos por los rostros y frotándoselas a continuación. Alá no quiere ponerlos en dificultades, sino que quiere purificarlos y completar su favor sobre ustedes para que sean agradecidos. واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور y recuerden la gracia que Alá les ha concedido, el Islam, y el pacto al que se comprometieron con él cuando dijeron al profeta, jurándole fidelidad al aceptar la religión. Oímos y obedecemos. Y teman a Alá. Ciertamente, Alá conoce lo que encierran sus corazones. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Oh creyentes, manténganse firmes en la verdad por Alá y cumplan sus obligaciones para con él y sean testigos justos. Y que el odio que sientan hacia quienes rechazan la verdad no les impida actuar con justicia. Sean justos, pues es lo más cercano a la piedad. Y teman a Alá. Ciertamente, Alá está bien informado de lo que hacen. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر عظيم Allah ha prometido a quienes creen y obran rectamente que obtendrán su perdón y una gran recompensa. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم Y quienes rechacen la verdad y nieguen nuestras aleyas y las pruebas que les ha traído Muhammad serán los habitantes del fuego. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Oh creyentes, recuerden el favor de Allah sobre ustedes cuando unas personas quisieron agredirlos y Allah lo impidió. Y teman a Allah y en él depositan su confianza a los creyentes. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل Ciertamente, Alá estableció un pacto con los hijos de Israel y designó a doce líderes de entre ellos y les dijo: Estaré con ustedes, dándoles mi protección y apoyo. Si cumplen el salat, entregan caridad, creen en mis mensajeros y los apoyan en la verdad y gastan parte de sus bienes en la causa de Alá, buscando su complacencia. Perdonaré sus pecados y los haré entrar en jardines por los cuales corren ríos. Pero aquel de ustedes que niegue la verdad después de esto se habrá extraviado del camino y habrá quebrantado el pacto. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين Y los expulsamos de nuestra misericordia por haber roto su compromiso e hicimos que sus corazones se endureciesen. Alteran el significado de las palabras de la Torá y olvidan parte de lo que en ella se mencionaba. Y no dejarán de traicionarlos, salvo unos pocos de ellos. Pero perdónalos y no tengas en consideración lo que hacen. Ciertamente, Alá ama a quien hace el bien. ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون Y también establecimos un pacto con quienes se llamaban a sí mismos cristianos. pero abandonaron parte de lo que mencionaban sus escrituras y suscitamos entre ellos entre las diferentes sectas que surgieron la enemistad y el odio hasta el día de la resurrección y Alá les informará de lo que hacían y los juzgará por ello يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين Ustedes que recibieron las escrituras judíos y cristianos, ciertamente les ha llegado nuestro mensajero Muhammad, que les expone muchas de las cosas que ocultaban de las escrituras, a la vez que pasa por alto muchas otras cuya explicación no les aportaría ningún beneficio. En verdad, les ha llegado de parte de Alá una luz y un libro esclarecedor. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم mediante el cual Alá guía por los caminos de la paz a quienes buscan su complacencia los saca de las tinieblas y los conduce hacia la luz de acuerdo con su voluntad y los guía por el camino recto. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير Ciertamente, quienes dicen que Alá es el Mesías, hijo de María, niegan la verdad y han caído en la incredulidad. Diles, oh Muhammad, ¿quién podría evitar que Alá acabara con las vidas del Mesías, hijo de María, de su madre y de todos los habitantes de la tierra, si así él lo quisiera? Y solamente a Alá pertenece el dominio de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ellos. Él crea lo que quiere y es todopoderoso. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير Los judíos y los cristianos dicen Nosotros somos los hijos de Dios y a quienes más ama Diles, oh Muhammad, ¿por qué los castiga entonces por sus pecados? No son sino unos seres humanos más de entre su creación. Él perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. Y solamente a Alá pertenece el dominio de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ellos. Y a él es el retorno el día de la resurrección. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير Ustedes que recibieron las escrituras judíos y cristianos ciertamente les ha llegado nuestro mensajero Muhammad que les aclara la verdad después de un tiempo sin profetas para que no puedan decir que no habían recibido la llegada de ningún portador de buenas nuevas ni de ningún amonestador pues ahora ha llegado a ustedes un portador de buenas nuevas y un amonestador Muhammad y Allah es todopoderoso. واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين y recuerda a tu gente, oh Muhammad, cuando Moisés dijo a su pueblo: Pueblo mío, recuerden el favor de Alá sobre ustedes. Ha hecho que surjan profetas de entre ustedes. Los ha hecho dueños de su libertad tras haber sido esclavos y ha concedido lo que ninguna otra nación de su tiempo había recibido con anterioridad. يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين Pueblo mío, entren a la tierra santa que Allah ha dispuesto para ustedes y combatan a los incrédulos que viven en ella y no huyan de la batalla o se convertirían en perdedores en esta vida y en la otra قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون Contestaron Moisés En ella viven unas gentes corpulentas y aguerridas y nosotros no entraremos en ella hasta que ellos salgan Si salen entonces entraremos. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلون ان كنتم مؤمنين dos hombres que tenían temor de Alá y a quienes él había agraciado haciendo que obedecieran a su profeta les dijeron Entren para atacarlos por la puerta de la ciudad si lo hacen así serán los vencedores y depositen su confianza en Alá si de verdad son creyentes قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون Dijeron Moisés no entraremos nunca mientras permanezcan en ella Vayan tú y tu señor y combatan ustedes dos. Nosotros nos quedaremos aquí. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين Moisés dijo Señor solo tengo poder sobre mí mismo y sobre mi hermano Aarón juzga entre nosotros y sepáranos de las gentes rebeldes قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين Alá dijo La tierra santa les estará prohibida por cuarenta años durante los cuales vagarán errantes por la tierra no te apenes pues por las gentes rebeldes واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين y nárrales oh Muhammad la verdadera historia de los dos hijos de Adán cuando ofrecieron una ofrenda a Alá y solo fue aceptada la de uno de ellos entonces aquel cuya ofrenda no fue aceptada Caín dijo al otro ten por seguro que te mataré. El otro, Abel, contestó: Alá solo acepta las ofrendas de quienes son piadosos. بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين Si extiendes tu mano para matarme, yo no extenderé la mía para matarte a ti, pues yo temo a Allah, el Señor de toda la creación إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين prefiero que cargues con el pecado de haberme matado así como con el resto de tus pecados para que seas de los habitantes del fuego pues tal es el castigo de los injustos فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين entonces Caín sintió en su interior el impulso de matar a su hermano y lo mató y pasó a ser de los perdedores en esta vida y en la otra فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين Y Allah envió un cuervo que se puso a escarbar en la tierra para enseñarle cómo esconder el cadáver de su hermano. Caín exclamó: Ay de mí ¿Acaso no puedo hacer como este cuervo para esconder el cadáver de mi hermano? Y pasó a ser de quienes se arrepienten. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون Por este motivo decretamos a los hijos de Israel que quien matara a una persona que no hubiera matado a nadie ni sembrado la corrupción en la tierra sería como si hubiese matado a toda la humanidad. Y quien salvara una vida sería como si hubiese salvado a la humanidad entera. Y ciertamente recibieron la llegada de nuestros mensajeros, quienes les trajeron pruebas claras de la verdad. No obstante, a pesar de ello, siguieron cometiendo delitos en la tierra. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم El castigo que Allah ha decretado para quienes combatan a Allah y a su mensajero, atacando a un pueblo musulmán y extiendan la corrupción en la tierra, es el de la pena de muerte o la crucifixión, o la amputación de la mano y el pie opuestos, o el destierro tras haber sido sometidos a un juicio justo y haber sido declarados culpables por la autoridad competente. Eso supondrá una humillación para ellos en esta vida y en la otra recibirán un castigo terrible الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم salvo quienes se arrepientan antes de que los capturen pues sepan que Allah es indulgente y misericordioso يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون Oh creyentes teman a Allah y busquen la manera de acercarse a él a través de la obediencia y luchen por su causa para que puedan triunfar y prosperar ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم Ciertamente, quienes rechacen la verdad, aunque poseyeran todo cuanto existe en la tierra y otro tanto similar, y lo ofrecieran a cambio de liberarse del castigo del día de la resurrección, no les sería aceptado y tendrán un castigo doloroso. يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم Querrán salir del fuego, pero no podrán salir de él, y tendrán un castigo permanente. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم Al ladrón y a la ladrona, ampútenles la mano en retribución por lo que han hecho y como castigo ejemplar de parte de Allah. Y Allah es poderoso y sabio. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم Pero si se arrepienten después de haber obrado injustamente y se enmiendan obrando con rectitud. Alá aceptará su arrepentimiento. Ciertamente, Alá es indulgente y misericordioso. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ¿Acaso no sabes que a él pertenece el dominio de los cielos y de la tierra? castiga a quien quiere y perdona a quien quiere y Allah es todopoderoso يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم Oh mensajero No te aflijas por quienes se apresuran a rechazar la verdad de entre quienes dicen creer, pero cuyos corazones no creen. Y entre los judíos hay quienes se complacen en escuchar la mentira y escuchan a gentes que no han estado presentes en tus reuniones. Alteran el significado de las palabras de sus escrituras y dicen: Si lo que Muhammad dictamina está de acuerdo con lo que han tergiversado de sus escrituras, acéptenlo. Pero si no, tengan cuidado y no lo acepten. Y a quienes Allah quiere extraviar por rechazar la verdad, no podrás ayudarlos, oh Muhammad. Esos son aquellos cuyos corazones Allah no quiere purificar por su obstinada incredulidad. Sufrirán la humillación en esta vida y en la otra tendrán un castigo terrible. سماعون للكذب اكالون للسحت فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين escuchan la mentira y consumen lo ilícito. Y si vienen a ti para saber tu parecer sobre un asunto, oh Muhammad, dales tu veredicto o aléjate de ellos sin interferir, pues no buscan la verdad. Si no interfieres, no podrán hacerte ningún daño, mas si juzgas entre ellos, hazlo con equidad. Ciertamente, Alá ama a quienes actúan justamente. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ¿Y cómo van a querer que dictamine sobre ellos cuando tienen en la Torá el veredicto de Allah sobre lo que disputan y después cuando les das tu dictamen si no les complace a pesar de ser el mismo que aparece en la Torá se desentienden esos no son creyentes يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون Y ciertamente revelamos la Torá como guía y luz mediante la cual los profetas sometidos a la voluntad de Alá juzgaban entre los judíos así como sus sabios y rabinos por ser ellos custodios del libro de Alá la Torá y testigos de la verdad que contenía. No teman, pues, a la gente, y témanme a mí, y no cambien mis preceptos por un vil beneficio. Y quienes no juzguen conforme a lo que Allah ha revelado, serán los verdaderos incrédulos. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون Y en ella, en la Torá, les prescribimos vida por vida, ojo por ojo, nariz por nariz, oreja por oreja, diente por diente y la aplicación del talión para las heridas. Pero quien perdone la aplicación de tal ley como acto de caridad, expiará así sus pecados. Y quienes no juzguen conforme a lo que Alá ha revelado, esos serán los injustos. وقفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه واتيناه الانجيل فيه هدى ونور واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وموعظه للمتقين E hicimos que Jesús, hijo de María, siguiera los pasos de los profetas enviados previamente al pueblo de Israel confirmando la Torá que había sido revelada con anterioridad. Y le concedimos a Jesús el evangelio que guiaba hacia la verdad y esclarecía los preceptos de Alá y confirmaba el contenido de la Torá y era una guía y una exhortación para los piadosos. وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون que quienes recibieron el evangelio juzguen según las leyes que Alá reveló en él. Y quienes no juzguen conforme a lo que Alá ha revelado, esos serán los rebeldes por desobedecer a Alá y por preferir la falsedad a la verdad. وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Y te hemos revelado a ti, Muhammad, el libro el Corán con la verdad, confirmando el verdadero contenido de las escrituras anteriores y para que prevalezca sobre ellas. Juzga, pues, entre los hombres conforme a lo que Alá ha revelado y no sigas sus deseos pues te apartarías de la verdad que has recibido a cada comunidad hemos decretado una legislación y un camino claro y si Alá hubiera querido habría hecho de ustedes una sola comunidad con una misma religión y legislación pero quiere ponerlos a prueba a través de lo que les ha concedido واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون Y juzga entre ellos según lo que Alá ha revelado y no siga sus deseos. Y ten cuidado no sea que te desvíen de algo de lo que Alá te ha revelado. Y si se desentienden del juicio que emite sobre ellos, debes saber que Alá quiere castigarlos por algunos de sus pecados. Y ciertamente muchos son rebeldes por desobedecer a Alá y preferir la falsedad a la verdad. افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ¿Acaso desean ser juzgados por la ley previa al Islam? ¿Y quién es mejor juez que Allah para la gente de firme convicción? يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم الله لا يهدي القوم الظالمين Oh creyentes, no tomen a los judíos y a los cristianos por protectores y aliados. Ellos se apoyan y se protegen mutuamente. Y quien los tome por protectores y aliados será uno de ellos. Ciertamente, Allah no guía a la gente injusta. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين Verás que aquellos cuyos corazones están enfermos de hipocresía corren hacia ellos buscando su protección y amistad y dicen como excusa tememos que nos ocurra alguna desgracia como la derrota de los musulmanes a manos de los idólatras pero puede ser que Alá depare una victoria o les haga saber una decisión suya y se arrepientan de lo que ocultaban en su interior ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين Y los creyentes dirán entre ellos acerca de los hipócritas ¿No son esos quienes juraron solemnemente por Alá ser de los nuestros? Sus buenas obras habrán sido en vano y perderán en esta vida y en la otra. ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم Oh creyentes, aquellos de ustedes que renieguen de su fe no perjudicarán a Alá en nada. Y Alá hará surgir a otras gentes mejores que ellos, a quienes amará y que lo amarán. serán humildes con los creyentes y severos con quienes rechazan la verdad. Lucharán por la causa de Alá y no temerán ser reprochados por nadie. Tal es el favor que Alá concede a quien quiere, y el favor de Alá es inmenso, y él todo lo sabe. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون Sus protectores y aliados son solamente Alá su mensajero y los creyentes quienes cumplen el salat entregan el asaque y se inclinan ante Alá sometiéndose humildemente a él ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون y quienes tomen por aliados y protectores a Alá a su mensajero y a los creyentes serán de los partidarios de Alá y los partidarios de Alá serán los vencedores يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين Oh creyentes no tomen por protectores y aliados a quienes se burlan de su religión de entre quienes recibieron las escrituras antes que ustedes ni a quienes rechazan la verdad y teman a Alá si de verdad son creyentes واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون Y cuando realizan la llamada a la oración, salat, se la toman a burla y diversión. Eso es porque son gentes que no razonan. قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون Diles a esos judíos y cristianos que se burlan del Islam, oh Muhammad, ustedes que recibieron las escrituras nos critican por el simple hecho de creer en Alá y en lo que nos ha revelado el Corán, así como en las escrituras que reveló con anterioridad, y por creer que muchos de ustedes son rebeldes por preferir la desobediencia a Alá y la falsedad قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل Diles: quieren que les informe sobre aquellas personas que son peores que nosotros para Alá y que recibirán en consecuencia un castigo peor son quienes han sido expulsados de su misericordia y han incurrido en su ira aquellos a quienes transformó en monos y cerdos por violar la ley del sábado y quienes adoran la falsedad esos están en una situación peor y son quienes realmente están extraviados del camino recto واذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون Y cuando los hipócritas de entre los judíos vienen a ti dicen creemos pero llegan rechazando la verdad y parten del mismo modo y Alá conoce bien lo que ocultan وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون Y verás que muchos de ellos se precipitan hacia el pecado, la transgresión y la apropiación ilícita de bienes. Qué malo es lo que hacen. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ¿Por qué los sabios en su religión y los rabinos no les impiden mentir, proferir palabras pecaminosas y consumir bienes de manera ilícita? Qué malo es lo que hacen. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين Y los judíos dirán La mano de Allah está cerrada Allah es tacaño y no concede provisiones Alá ha hecho que ellos sean los más tacaños y los ha expulsado de su misericordia por lo que dicen. Sus manos están abiertas y concede lo que quiere como desea. Y lo que te ha sido revelado por parte de tu Señor, oh Muhammad, no hace sino aumentar la rebeldía y el rechazo a la verdad de muchos de ellos. Y hemos suscitado la enemistad y el odio entre ellos hasta el día de la resurrección. Cada vez que encienden el fuego de la guerra contra ti, Alá los sofoca y hace que sus planes se vuelvan contra ellos. Y no cesan de sembrar la corrupción en la tierra. Y a Alá no le gustan los corruptores. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم Y si los judíos y los cristianos creyeran en Alá y en su mensajero Muhammad y tuvieran temor de Alá, obedeciendo sus mandatos y absteniéndose de lo que prohíbe perdonaríamos sus pecados y los admitiríamos en los jardines de las delicias el paraíso ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون Y si hubiesen seguido los mandatos de la Torá y el evangelio y siguiesen ahora lo que ha sido revelado por su Señor el Corán recibirían sustento en abundancia tanto del cielo como de la tierra entre ellos hay una comunidad que está en el buen camino pero muchos de ellos obran mal يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين Mensajero transmite a los hombres todo lo que te ha sido revelado por parte de tu Señor y si no lo haces porque omites parte por mínima que sea no habrás transmitido su mensaje Alá te protegerá de los hombres ciertamente Alá no guía a quienes rechazan la verdad. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين Diles a los judíos y a los cristianos, oh Muhammad, ustedes que recibieron las escrituras, no siguen realmente ninguna religión mientras no obren conforme a la Torá y al evangelio originales y a lo que les ha sido revelado ahora por su Señor y lo que te ha sido revelado por parte de tu Señor no hará sino aumentar la rebeldía y la incredulidad de muchos de ellos no te apenes pues por las gentes que rechazan la verdad ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Ciertamente los creyentes de esta nación, los musulmanes, los judíos, los sabeos y los cristianos, quienes de ellos hayan tenido fe en Alá y en el día de la resurrección, y hayan obrado rectamente, sin desviarse de la verdad y de la unicidad de Alá antes de la aparición de Muhammad, serán recompensados por su Señor, y no tendrán nada que temer en la otra vida, ni se sentirán afligidos. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أن انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون Y, en verdad, establecimos un pacto con los hijos de Israel y les enviamos mensajeros. Cada vez que recibían la llegada de un mensajero con lo que no era de su agrado, a unos los desmentían y a otros los mataban. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون y creyeron que no serían castigados, y se volvieron ciegos y sordos ante la verdad. Después, tras ser castigados, se arrepintieron y Alá los perdonó. Mas muchos de ellos volvieron a no querer ver ni oír la verdad y se desentendieron de ella. Y Alá ve todo lo que hacen. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار Realmente, quienes dicen que Alá es el Mesías, hijo de María, han caído en la incredulidad por rechazar la verdad, pues el propio Mesías decía: Oh hijos de Israel, adoren a Alá, mi Señor y su Señor. Alá ha prohibido el paraíso a quien adore a otros fuera de él y no se arrepienta. Y quien lo haga habitará en el fuego y los injustos idólatras no tendrán quien los auxilie لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم Realmente, quienes dicen que Alá es parte de la Trinidad han caído en la incredulidad, pues no hay más que una divinidad con derecho a la adoración, Alá y si no desisten de sus palabras quienes nieguen la verdad recibirán un castigo doloroso ¿Es que no van a volverse a Alá en arrepentimiento y a pedirle perdón? Y Alá es indulgente y misericordioso. ما المسيح بن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤمنون El Mesías, hijo de María, no es sino un mensajero de Alá, al igual que otros que lo precedieron, y su madre, una fiel creyente. Ambos comían alimentos como todos los seres humanos. Observa, oh Muhammad, cómo les explicamos las pruebas de la unicidad de Alá y cómo ellos se alejan de la verdad. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم Diles, adoran fuera de Allah aquello que no puede dañarlos ni beneficiarlos? Y Allah es el oyente de todas las cosas y el omnisciente. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل Diles a los judíos y a los cristianos Ustedes que recibieron las escrituras no se excedan en su religión más allá de la verdad diciendo que Jesús es el hijo de Dios o de Allah ni sigan las pasiones de unas gentes que se extraviaron con anterioridad que extraviaron a muchos otros y se desviaron del buen camino لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Allah expulsó de su misericordia en las escrituras que reveló a David los salmos y a Jesús hijo de María el evangelio a quienes rechazaban la verdad de entre los hijos de Israel por desobedecer a Alá y a sus mensajeros y por traspasar los límites de lo prohibido كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون Solían no censurarse entre ellos las malas acciones que realizaban. Qué malo era lo que hacían. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون verás que ahora muchos de ellos se alían con quienes rechazan la verdad qué malo es lo que sus propias almas les han incitado a hacer han incurrido en la ira de Allah y tendrán un castigo eterno ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون Si hubiesen creído en Allah, en el profeta Muhammad y en lo que le ha sido revelado, el Corán no habrían tomado a quienes rechazan la verdad por aliados, mas muchos de ellos son rebeldes. لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون hallarás que los judíos y los idólatras son los más hostiles contra los creyentes, mientras que los más próximos a apreciarlos son quienes se llaman a sí mismos cristianos. Y esto se debe a que entre ellos hay sacerdotes y monjes que no son arrogantes ante la verdad y la aceptan. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين Si escuchan lo que ha sido revelado al mensajero Muhammad ves que sus ojos se llenan de lágrimas porque reconocen la verdad. Dicen: Señor nuestro, creemos en tu libro y en tu mensajero Muhammad. Inscríbenos entre quienes dan testimonio de la verdad. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ¿Y cómo no íbamos a creer en Alá y en la verdad que nos ha llegado el Corán si deseamos que nuestro Señor nos admita en el paraíso junto con los virtuosos? فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين Allah los retribuirá por sus palabras con jardines por los cuales corren ríos y allí vivirán eternamente tal es la recompensa de quienes hacen el bien. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم Y quienes no crean en la unicidad de Allah y en su mensajero Muhammad y nieguen nuestras aleyas, el Corán, esos serán los habitantes del fuego. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين Oh creyentes, no se prohíban las cosas buenas que Allah les ha permitido y no traspasen los límites de lo lícito. Ciertamente, Alá no ama a los transgresores. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون Y coman de las cosas lícitas y buenas que Alá les ha proveído. Y teman a Alá en quien creen. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون Alá no los castigará por los juramentos que pronuncien de manera inintencionada pero sí lo hará por lo que juren deliberadamente y no cumplan como expiación por no cumplir sus juramentos deberán alimentar a diez pobres con lo que normalmente alimentan a sus familias o vestirlos o liberar a un esclavo. Pero quien no pueda permitirse alguna de las acciones mencionadas anteriormente deberá ayunar tres días. Esta es la expiación de los juramentos que pronuncien y no cumplen o bien juren en vano. Y sean responsables con sus juramentos. No juren demasiado y cumplan lo que juren. Así es como Alá les aclara sus mandatos para que sean agradecidos. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون Oh creyentes las bebidas alcohólicas, los juegos de azar, los altares donde se sacrifican ofrendas a falsas divinidades y vaticinar el futuro o la suerte mediante flechas, práctica que se hacía antes del Islam, son una abominación y obra del demonio. Así que aléjense de todo ello para que puedan triunfar y prosperar. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون El demonio quiere incitar entre ustedes la enemistad y el odio mediante las bebidas alcohólicas y los juegos de azar y quiere evitar que recuerden a Alá y que recen. ¿Es que no se alejarán de ello? واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين Y obedezcan a Alá y a su mensajero, y cuídense de desobedecer. Y si le dan la espalda al profeta y lo desobedecen, sepan que a él solo le incumbe transmitir el mensaje de Allah con claridad. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين Quienes creen y obran rectamente no serán reprochados por lo que hayan consumido con anterioridad a la prohibición, siempre y cuando tengan temor de Allah, crean en él y realicen buenas obras y aumente después su temor de Alá y su fe en él mediante la realización constante de buenas acciones que demuestren su fe y su deseo de complacer a Alá y lleguen a adorar a Alá con plena conciencia de él como si lo estuvieran viendo y Alá ama a quienes hacen el bien y lo adoran de la mejor de las maneras يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم او creyentes Alá los pondrá a prueba prohibiéndoles la caza que puedan alcanzar con las manos o lanzas cuando estén en el estado de consagración para realizar la peregrinación y tengan entonces prohibido cazar para que se manifieste quien tiene temor de él cuando nadie lo ve y quien traspase los límites de lo lícito tendrá un castigo doloroso يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام Oh creyentes, no casen cuando estén en estado de consagración para la peregrinación. Y quien de ustedes lo haga de manera intencionada, tendrá que compensarlo mediante el sacrificio de una pieza similar a la que casó y llevarla a la Kaaba como ofrenda a Alá, la cual deberá ser determinada por dos hombres justos de entre ustedes o bien deberá alimentar a los pobres como expiación o ayunar un plazo equivalente para que tome conciencia de la gravedad de lo que ha cometido Alá perdonará lo que se haya realizado en el pasado antes de que la casa estuviese prohibida pero quien reincida será castigado por Alá en respuesta a su acción y Alá es poderoso capaz de castigar duramente a quienes lo desobedecen. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون Les está permitida la pesca si están en estado de consagración para la peregrinación y alimentarse de lo que el mar les proporcione aun estando muerto para su disfrute y el de quienes se hallen de viaje pero se les prohíbe la caza mientras estén en dicho estado de consagración y teman a Alá ante quien serán reunidos para comparecer ante él el día de la resurrección جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم Allah ha hecho de la Kaaba, la casa sagrada, un refugio seguro donde realizar las peregrinaciones del Hajj y del Umrah. Y también garantizan seguridad a los hombres los meses sagrados, los animales destinados al sacrificio y las guirnaldas. Ello es para que sepan que Allah tiene conocimiento de todo cuanto existe en los cielos y en la tierra y que Allah es omnisciente. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم Sepan que Allah es severo en el castigo, pero que también es indulgente y misericordioso. ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون Al mensajero Muhammad solo le incumbe transmitirles el mensaje, y Allah sabe lo que manifiestan y lo que ocultan. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون Di, oh Muhammad, no puede compararse lo bueno ilícito con lo malo e ilícito. aunque te impresione la abundancia de lo malo y teman a Alá hombres de buen juicio no hagan lícito lo que Alá ha prohibido para que así puedan triunfar y prosperar يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم Oh creyentes, no pregunten sobre asuntos que no han sido revelados por el bien de ustedes. Si preguntan sobre ellos cuando el Corán está siendo revelado, se les explicarán y puede que les resulte difícil cumplir lo que se les dice. Allah no ha perdonado por lo que preguntaron con anterioridad. Y Alá es indulgente y tolerante. Otras gentes que los precedieron también formularon tales preguntas con actitud desafiante y pasaron a rechazar la verdad porque no creyeron en las respuestas que obtuvieron ni obedecieron ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون Allah no ha ordenado cosas como Bahira, Sa'iba, Wasila o Ham. Quienes rechazan la verdad inventan mentiras contra Allah y la mayoría de ellos no razonan. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون vengan y acérquense a lo que Alá ha revelado y a su mensajero. Dicen: Nos basta lo que encontramos que seguían nuestros antepasados. ¿Cómo? Aun cuando sus antepasados no sabían nada ni estaban guiados? يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون creyentes Preocúpense de ustedes mismos realizando todas las buenas obras que puedan. Quien se extravíe no podrá perjudicarlos en nada si están en el buen camino. Todos retornarán a Alá el día de la resurrección y les informará sobre lo que hacían en la vida terrenal. يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده الله ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الاثمين Oh creyentes, si alguno de ustedes está próximo a morir y quiere dejar testamento, que tome a dos testigos justos de entre ustedes o a otros dos que no sean de los suyos, porque no sean musulmanes. Si la adversidad de la muerte los alcanza estando de viaje. Reténganlos después del salat. Y si tienen dudas sobre ellos, que juren por Alá lo siguiente: No cambiaremos el testimonio bajo ningún precio ni en beneficio de algún pariente cercano.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 Nuestro testimonio es más verídico que el de los testigos anteriores y no nos hemos excedido al acusarlos de mentir. De lo contrario, estaríamos entre los injustos. ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين así será más probable que den un testimonio correcto porque temerán que si mienten sus juramentos puedan ser refutados por otros posteriores y teman a Alá y obedezcan y Alá no guía a las gentes rebeldes que se niegan a obedecer a Alá y prefieren la falsedad a la verdad يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب El día en que Alá reúna a sus mensajeros, el día de la resurrección, y les pregunte: ¿Qué respuesta obtuvieron de los hombres cuando los exhortaban a la unicidad de Alá? Estos responderán: Lo desconocemos. Realmente, solo tú posees el conocimiento absoluto de todas las cosas. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبرئ الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين Y recuerda a tu gente cuando Alá le dijo a Jesús, hijo de María: Recuerda las gracias que te he concedido, así como a tu madre, cuando te apoyé y fortalecí con el ángel Gabriel para que hablaras a los hombres en la cuna y en la madurez, y cuando te enseñé la escritura y la sabiduría, la Torá y el evangelio, y cuando moldeaste a partir del barro la figura de un pájaro con mi permiso y soplaste en él y se convirtió en un pájaro de verdad con mi permiso y cuando curabas al ciego de nacimiento y al leproso con mi permiso y cuando resucitabas a los muertos con mi permiso y cuando te protegí de los hijos de Israel cuando llegaste a ellos con claros milagros y dijeron quienes de entre ellos rechazaban la verdad que no era sino pura brujería واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون Y cuando inspiré a tus discípulos que creyeran en mí y en mi profeta, tú, Jesús, dijeron: Creemos. Sé testigo de que nos sometemos a ti. اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين Y recuerda cuando los discípulos dijeron: Jesús, hijo de María, ¿puede tu Señor hacer descender sobre nosotros una mesa servida del cielo? Jesús respondió: Teman a Alá si de verdad son creyentes. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين Dijeron Queremos comer de ella y tranquilizar los corazones afianzando nuestra fe y asegurarnos de que dices la verdad y ser testigos de ella. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيداً تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين Jesús, hijo de María, invocó a Alá diciendo: Señor nuestro, haz descender sobre nosotros una mesa servida del cielo que sea motivo de celebración para el primero y último de nosotros y una prueba de tu poder y de que aceptas mi súplica para que ellos acepten el mensaje que les transmito y concédenos de tu provisión pues tú eres el mejor proveedor قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين Alá dijo La haré descender sobre ustedes mas quien tras ello rechace la verdad de entre ustedes recibirá un castigo de mi parte como nadie antes en el mundo había recibido. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب Y Allah dirá a Jesús el día de la resurrección Jesús, hijo de María dijiste tú a la gente que te tomaran a ti y a tu madre por divinidades en vez de a mí? Jesús dirá: Gloria a ti. ¿Cómo iba a decir algo que no tengo derecho a decir? Si lo hubiera dicho, tú lo sabrías. Tú sabes lo que hay en mí, mientras que yo no sé lo que hay en ti. Tú eres el conocedor absoluto de todas las cosas. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد Solo les dije lo que tú me ordenaste decir. Adoren solamente a Alá, mi Señor y su Señor. Y fui su testigo mientras permanecí entre ellos. Mas cuando me ascendiste a ti, fuiste tú quien lo supervisó. Y tú eres testigo de todas las cosas. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم Si los castigas, son tus siervos, y si los perdonas, tú eres el poderoso, el sabio. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم Alá dirá: Este es el día en que los veraces verán su veracidad recompensada. Obtendrán jardines por los cuales corren ríos y allí vivirán eternamente. Alá estará complacido con ellos y ellos con él. Esa será la gran victoria. لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير A Alá pertenece el dominio de los cielos y de la tierra y de cuanto hay en ellos. Y él tiene poder sobre todas las cosas.